Tumepitia nne hizi zilizotangulia, tupitie hii ya al-yawmul akhir. Ni nini maana ya al-imanu bil yawmil akhir? Au tunaposema kuwa Waislamu au ahlus sunna wal jamaa wanaamini ya kuwa kuna siku ya misho siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawasimamisha walimwengu wote mbele yake siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawahisabu watu na kila mmoja kulipwa malipo yake siku hii ni siku ya misho kwa sababu ni siku ambayo itakuwa hakuna siku nyingine tena kama siku hii yani siku ambazo watu watatumia katika akhira za akhira yao katika janna na nar ni masiku ambayo ni tofauti kabisa na masiku ya kilimwengu siku hii ya yaumul qiyama itakuwa ndio siku ya misho katika ayamu dunia katika masiku ya, ya, ya dunia na tunaposema al-imanu bil yawmil akhir maana yake ni at-tasdiqul jazim ni mtu kuwa na kusadikisha pasina na shaka yoyote biitiani wa wuqu'i kulli ma akhbara Allahu anhu fi kitabi yakuwa yatafanyika kweli yatafanyika yote yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametujuza kupitia kitabu chake cha Al-Qur'an na nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama akatupasha katika sunna yake as-sahiha kwa yale ambayo yatakuwa baada al-maut mimma yakunu baada al-maut yote yale ambayo yatatokea baada ya mwanadamu kufariki na yeye kuondoka hii dunia ni yapi ambayo yatatokea basi muislamu anapoamini yote haya ambayo tumepashwa na Allah na kupashwa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi biidhnillah atakuwa yeye ana imani hii ya al-yawmul akhir basi ikiwa hii ndio taarifu ya kuamini siku ya mwisho ni kumaanisha muislamu anafaa kuamini alamatu saa alamatu saa alama mbalimbali za kiyama ambazo Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametupasha yatakuwa kab kabla ya kiyama hii kabla ya siku hii ya misho Muislamu anahitaji kuamini Muislamu anahitaji kuamini yale yote ambayo Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametupasha kuhusiana na al-maut kuhusiana na mwanadamu anapotolewa roho na yale yote mengine ambayo kwamba yanaandamana na mtu kutolewa roho wakati wa ihtidar tumeambiwa malakul mauti hufika tumeambiwa malakul mauti huwa na wasaidizi wake roho kwa muislamu na asiyekuwa muislamu natolewa tofauti kuna machungu kuna mitihani wakati huu muislamu anahitaji kuamini hayo ni katika al-imanu bil yawmil akhir na yale ambayo yanafuatia baada ya hapo kama vile fitna mbalimbali katika qabr na adhabu au au neema adhabu au starehe ndani ya kaburi tunaamini ya kuwa uh, fitnatul qabri haqqun ya kuwa fitna mitihani ambayo walimwengu watapitia mle kaburini ni haki na haijalishi ndugu yangu mtu achomwe baada ya kufa kwake au azame baharini na kupotelea huko au apotelee angani au aliwe na wanyama maisha ya barzakh maisha ambayo wanadamu wanapitia baada ya kufa kwao mpaka ya, mpaka siku ya kiyama inamfanyikia kila mmoja ambaye ameaga na kuondoka katika huu ulimwengu kwa hivyo hata baadhi ya watu ikiwa wao kuhusia kwao kuchomwa kama ilivyokithiri siku hizi ni hofu yao ya yale ambayo itawapata baada almaut hayo hata wachomwe watupwe baharini wapotelee angani waliwe na wanyama bado eh, maisha ya barzakh maisha ya stage hiyo kati ya dunia na yaumul qiyama kila mmoja atapitia katika wanadamu kwa hivyo kupitia kwako imma itakuwa ni kwa starehe au itakuwa ni kwa adhabu wal billah. Kwa hivyo ni muhimu sisi kujiandaa na haya ambayo yanatusubiri katika yaumul qiyama. Na vile vile Muislamu anaamini ya kuwa kutakuwa na parapanda itakayopulizwa fisur na watu kufufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika kuamini يوم القيامه زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير wale waliodai ya kuwa hawatofufuliwa Allah anachukua kiapo na kusema latubathun kwa yakini mutafufuliwa kwa hivyo hii ni kuamini يوم القيامه au يوم الاخر vile vile Muislamu kuamini kusimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mengi ambayo yatafanyika siku hiyo yanayowasubiri wanadamu kuamini yale yote ambayo yametajwa kuhusiana na siku ya misho kama ni mizani e, mizani ambayo itatumiwa kupima amali za wanadamu faman faamma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah ilivyotajwa katika suratul qari'ah vile vile muislamu kuamini kuna sirat muislamu kuamini kuna janna muislamu kuamini kuna nar muislamu kuamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawafanyia watu hisabu na kila alichokifanya mwanadamu katika ulimwengu wake ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo yote haya ni katika mambo ambayo yanaingia katika al-imanu bil yawmil akhir mtu akaamini janna na starehe zake adhabu nar na adhabu mbalimbali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waovu miongoni mwa kuamini alghaib au kuamini yaumul akhir ni muislamu kuamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala waja wake wataweza kumuona katika janna ya Allah katika janna yake Allah jalla jalaluhu kwa hivyo Muislamu ndugu yangu msikilizaji unapo tunapotazama mambo haya yote inadhihirika wazi ya kuwa al-imanu bil yawmil akhir huwa al-imanu bil ghaib kuamini siku ya misho ni kuamini ghaib ni kuamini jambo ambalo kwamba lisiloonekana kwa sababu hakuna mtu ambaye ameenda akayashuhudia mambo haya yeye mwenyewe bali tunayaamini mambo haya kwa namna ambavyo yamesimuliwa kwetu kupitia kitabu cha Allah na sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyokuwa sahihi ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akataja moja katika sifa za wema mwanzo kabisa ya suratul baqara ni alladhina yu'minuna bilghaib ni wale ambao wanaamini mambo ambayo kwamba hawajashuhudia lakini wanayaamini tu kwa kuwa wamepashwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sunna yake kwa hivyo muislamu anapokuwa ana imani ya al-yawmul akhir kisawasawa kuna faida nyingi chungu nzima ambazo kwamba atazipata miongoni mwa faida hizi ambazo muislamu aliyoamini يوم القيامة أتبتا ni الرغبة fi fi'li ta'at ni muislamu atakuwa na hamu atakuwa na moral atakuwa na bidii ya kufanya mambo mema kwa sababu yeye anajua iko siku ambayo inamsubiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo atajibidisha kufanya mambo mema ambayo yatamsaidia atakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa makini sana kuyafanya akitarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yeye anaamini pasina na shaka yoyote ya kuwa atasimamishwa mbele ya Allah siku hii itafika atahisabiwa amali yake itawekwa kwenye mizani makao yatakayomsubiri ni imma janna au nar kwa hivyo hii itamsukuma yeye au haya yatamsukuma yeye kuwa katika maandalizi ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala faida nyingine ambayo ambayo anayeamini al-yawmul akhir atapata ni arrahbatu min fi'li al-ma'siyah atakuwa yeye siku zote ana hofu ya kufanya maasi ya aina yoyote kwa nini kwa sababu anajua atakapoifanya iko siku atasimamishwa mbele ya Allah na atakuwa ni mwenye kulipwa katika kitendo kile ambacho kwamba amefanya waridha biha khaufan min iqabi dhalika alyawm yeye atajiepusha na maasiya atakuwa anaogopa maasiya na pia atakuwa yeye hakubali maasiya yoyote kwa sababu anajua iko adhabu nzito ya Allah subhanahu wa ta'ala inayomsubiri lau akifanya maasiya kama hiyo na afe hali ya kuwa ajafanya tauba nasuha miongoni mwa faida ambazo Muislamu anapata anapoamini yawmil akhir tasdiqan jazima anapoamini imani ya kisawasawa ya kuwa kuwa siku kuna siku yaumul qiyama watu watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni inamliwaza mu'min inamliwaza mu'min inampatia mu'min hopes ya kuwa usiwe na wasiwasi kwa yale mengi ambayo unayakosa katika huu ulimwengu hauna chakula cha kutosha hauna mali ya kukutosheleza wewe ya kujistarehesha utakavyo katika huu ulimwengu umekumbwa na magonjwa baadhi ya viungo vyako vya mwili labda havifanyi kazi inavyotakikana una udhaifu wa kuona una udhaifu wa kusikia yote haya ni katika starehe za dunia ambazo zimekupita sasa wewe unajiliwaza na kujikumbusha ya kuwa kuna mengi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuandalia katika janna yake. Wewe ni mgonjwa umekumbana na magonjwa maisha yako yote unajua kuna siku ambayo utakufa na utakapokufa biidhnillahi tabaraka wa taala machungu haya yote yataondoka ndio maana asema mmoja katika masahaba wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maut khairun ma min khairin illa wal-maut khairun lah ma min mu'minin illa wal-maut khairun lahu kila mu'min kila muslim mautun ni kwake wama min kafirin illa walmautu khairun lah na kafiri yoyote mauti vile vile ni khairi kwake kisha akasema ambaye hakubaliani na maneno yangu asikie aya hizi mbili wama indallahi khairun lilabrar na yale ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala yale aliyoyaandaa Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kwa wamchao Allah subhanahu wa ta'ala kwa muislamu akiwa anapitia shida mbalimbali biidhnillah tabaraka wa taala atapata khairi mbele ya Allah subhanahu wa taala vivyo hivyo kafiri mauti ni khairi kwake kwa nini kwa sababu Allah asema wala tahsabanna alladhina kafaru annam wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun lianfusihim anfusihim numli lahum liyazdadu ithma Allah asema wale waliokufuru wasidhanie ya kuwa tunawapa muda tunawacheleweshea maisha yao waendelee kustarehe kwa kuwa ni khairi kwa wao la bali Allah subhanahu wa ta'ala anawapa umri mrefu ili waendelee kuchuma madhambi ambayo itawasababishia adhabu kali zaidi kwa hivyo kila mtu anapo anapokuwa na anapokuwa na maisha mafupi katika ukafiri wake basi atakuwa na adhabu ambayo itakuwa ni aula kuliko yule ambaye atakuwa na maisha marefu madhambi mengi basi huyo atakuwa anaongojewa na adhabu kali zaidi waliyadhu billah haya ni baadhi ya matunda ambayo mwanadamu atapata lau yeye atakuwa ni mwenye kuamini bil yawmil akhir tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mambo yetu yawe sahali atujalie miongoni mwa wale ambao watapata vitabu vyao kwa mikono yao ya kulia yawmul qiyamah na Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa aljanna na atuweke mbali na moto wa jahannam wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh